Calma per aquells que ja la tenien abans. Com diuen el tret de gràcia i algunes pancartes, si no ens deixeu somiar, escolta el tret informatiu i no us deixarem dormir. Benvinguts al programa número 16, aquests són els titulars. Judici popular a la banca. L'injecció de diner públic a banca i la resposta del moviment del 15M de Sol. Es manté la convocatòria de vaga als ferrocarrils de la Generalitat. Grècia vota contra la intervenció. Finalitza la vaga de fam de 2.000 presos polítics palestins. Segona edició del Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Eduardo Galeano presenta el seu nou llibre Los hijos de los días. A la fons, la segona entrega de la commemoració de l'anagua palestina. A l'editorial del Tret de Gràcia, cada programa més pacífic, tolerant i conciliador.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 Durant el matí, centenars de persones s'han concentrat davant de diverses oficines bancàries. La Caixa Penedès, el carrer Palai, Catalunya Caixa a la plaça d'Antoni Maura, Caixa Terrassa al Consell de Cent, Manqui a l'Avinguda Paral·lel i Unim al passeig de Sant Joan. Així ho explica Eva Corredoira, membre de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Doncs demà el que es vol visualitzar és que, bueno, que la gent està enfadada contra la banca, que la gent està farta de que es rescati sempre els bancs, que la gent està cansada de que no es rescati els ciutadans, de que realment el deute que tenen els ciutadans per les seves hipoteques és mínim, vull dir, la deute que ha estat grossa hipotecària ha estat de les constructores i les promotores immobiliàries, aquí sí que se'ls ha concedit la dació en pagament i és una manera de protestar i de dir que prou, que vull dir que ja està bé que l'Estat rescati els bancs i no pas a les persones. Paral·lelament a l'acció dels bancs, en el moment màxim d'audiència dels programes al matí de Catalunya Ràdio i el Món RQ, unes 80 persones han accedit als estudis radiofònics i han emès un comunicat en directe davant de gairebé un milió d'oients. Han denunciat l'estafa i abandonament de la classe política i els patrons, veritables amos de la situació. Banquers, executius de luxe que treballen per les multinacionals, especuladors de tota mena, que mentre segueixen pastant grans fortunes a costa del nostre esforç, obtenint amnisties fiscals i rebent ingents quantitats de fons públics, nosaltres comprovem com dia rere dia disminueixen les nostres possibilitats de tenir una vida digna. Per això, han afegit, hem de prendre el carrer. Si no protestem activament contra aquest sistema injust capitalista, no només patirem nosaltres, sinó també els nostres fills i els nostres nets. També han exigit l'alliberament de Laura Gómez, secretària d'organització de CGT empresonada per cremar quatre bitllets de mentida dins una caixa de cartró davant de la Borsa de Barcelona. A la tarda s'ha del torn de la caixa a l'Avinguda Diagonal. Un desproporcionat desplegament policial ha blindat les Torres Mordor, defensant un cop més a la banca, però el clam de la indignació ha estat més fort. Un judici popular en el que han participat més de 2.000 persones ha assenyalat els bancs com a culpables de la crisi. Se'ls acusa de deixar sense casa moltes persones i famílies amb els desnonaments. Els acusen també d'estafa amb les participacions preferents, d'especular amb l'acumulació d'habitatges buits, d'explotar matèries primeres a països empobrits, de participar en la indústria militar i de fomentar la sanitat privada. Tot això mentre són rescatats amb diners públics. El judici es va acabar amb el crit unànime «Torres més altes han caigut» i es va demanar la guillotina pels culpables de la crisi. Posteriorment, van celebrar una assemblea i diverses persones van començar una acampada davant de l'entitat. Durant els dies següents, casolars pel matí per la tarda han continuat denunciant l'acció de la banca. Amb informació de Gemma Parera. L'injecció de diner públic a Bànquia i la resposta al moviment 15M de Sol. Després de la fallida de Bankia i la dimissió de Rodrigo Rato en la seva presidència, el govern espanyol té previst injectar uns 10.000 milions d'euros per sanejar l'entitat. Això es farà mitjançant una nacionalització, és a dir, els diners que l'Estat hi ha posat i hi posi en un futur no s'hauran de tornar. A més a més, Bankia deixarà de pagar de forma immediata els interessos del 7,75% dels diners prestats per l'Estat en el passat. Aquesta mesura equival a transferir diners públics a mans privades. El passat dilluns 14 de maig, un grup de 150 persones del moviment 15M i de diferents entitats com la plataforma d'afectats per la hipoteca es van presentar a les portes de les oficines centrals de Bankia a Madrid, a prop de la Puerta del Sol. La intenció de la concentració ens l'explica Alfonso Gómez, membre de Oficina Vivenda.net. El motivo de esta concentración, hemos venido esta mañana junto a muchísimos desahuciados, muchos ahorristas y mucha gente a exigir a Bankia principalmente que conceda la dación en pago de todas las personas que tienen hipotecas impagables con ellos, que la, casa, la entrega de la casa sal de la deuda. También exigimos que los millones de pisos vacíos que tienen sean puestos a disposición de la ciudadanía por medio del alquiler social, es decir, un alquiler que no supere en ningún caso el 30% de sus ingresos. De la misma manera, exigimos que se deje de inyectar dinero público que sale directamente de recortes de sanidad y educación para entregarlos a un fondo perdido y a un agujero negro que es fruto de la mala gestión de políticos y banqueros y que ha llevado a la situación a una crisis sistémica a la sociedad española de manera que lo que exigimos es que se revierta la situación y nos devuelvan el dinero. L'acció va durar 5 hores atès que la gent anava entrant a l'oficina de dues en dues per presentar les reclamacions sota una exagerada presència policial. Amb informació de Susac. En protesta por la reducción de salario, trabajadores de FYC mantienen la convocatoria de huelga para los próximos días. Las últimas negociaciones fracasaron, según informan fuentes sindicales, debido a que la directiva mantiene la reducción de salario del 5% y la ampliación de jornadas laborales. ¿Por qué estamos intentando negociar el convenio colectivo y eh, no hay manera de avanzar? Eh, nosotros no somos funcionarios y nos están aplicando los descuentos del 5% y ahora un 3. Eh, nos están quitando, eh, no tenemos con el convenio posibilidad de negociar con la empresa. Eh, la empresa tampoco está pitando nada. Además de mantener las huelgas convocadas para el 23, 24 y 25 de mayo, los sindicatos de FYC podrían continuar la protesta hasta alcanzar un acuerdo positivo. Por el momento, no hay noticias de nuevas mesas de negociación. Con información de Felipe Rubalcaba. Grècia vota contra la intervenció. Les eleccions generals gregues, celebrades el diumenge dia 6, han concedat el rebuig de la població contra les mesures d'austeritat imposades per la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional el fragmentat Parlament obligava a la formació de grans coalicions que ja es veien poc viables de per si. Els dos partits majoritaris que donaven suport a la intervenció, el conservador Nova Democràcia i el socialdemòcrata PASOC, que fins ara governaven en coalició, han vist reduït el seu suport electoral de forma dràstica. La dreta de Nova Democràcia continua sent la força més votada amb un 18,9% dels vots, 14 punts menys que els anteriors comicis. El sistema electoral, no obstant, atorga al partit que té més vots 50 escons suplementaris, fet que li ha permès augmentar la pràctica la seva presència parlamentària. El PSOC ha protagonitzat la caiguda més sonada, passant d'un 43 a un 13% del vot. La gran victòria ha estat per la coalició d'Esquerra Radical Sirisa, amb un 16,8% dels sufragis, així com el Partit Comunista i la nova formació Esquerra Democràtica han obtingut un 8,5 i un 6% del vot respectivament però la crisi ha portat també a l'entrada al Parlament del partit neonazi a la Daurada. Contràriament a les operacions de maquillatge en què les formacions xenòfobes europees intenten desmarcar-se del seu passat, Alba Daurada manté un missatge i simbologia obertament nacionalsocialistes. Després de diverses reunions, el líder de la coalició d'Esquerra Radical Sirisa, Tsipras, no ha acceptat formar part d'un govern de coalició per oposar-se a pagar el rescat europeu, tot i les pressions i els atacs rebuts per part dels grans mitjans. Es celebraran unes noves eleccions, en principi, el 17 de juny, i fins aleshores hi haurà un govern interior on el primer ministre serà l'actual president del Consell d'Estat, Paniotis Pricamenos, un jurista de 67 anys que havia estat assessor jurídic del primer ministre conservador. Això ha estat decidit pels sis partits amb representació parlamentària menys els neonazis, que s'han negat a assistir-hi. Aquestes eleccions seran clau per determinar el futur de la relació entre Grècia i la Unió Europea. Amb informació de Raül Girona i Marc Ruda. Finalitza la vaga de fam de 2.000 presos polítics palestins. Aquesta setmana ha acabat la vaga de fam que més de 2.000 presos polítics palestins van començar un mes enrere, tot després d'un acord entre els palestins i l'estat israelià amb Egipte com a mediador. Els presoners demanaven canvis en el règim penitenciari que pateixen. Així, el pacte contempla l'alliberament d'aquells reclusos que hi hagin complert el període de detenció administrativa, també la supressió de l'aïllament de prop de 20 presoners i la flexibilització del règim de visites per als familiars d'uns 400 presos a la Franja de Gaza. Tot i això, no és la primera vegada que l'estat d'Israel negocia i aprova concessions als presos polítics palestins. Només falta veure si compleixen la seva paraula, tot i que els palestins es mostren escèptics després dels fracassos dels anteriors processos de negociació. Festival de Cine Anarquista de Barcelona. Del 17 al 19 de mayo se realizó la segunda edición del Festival de Cine Anarquista de Barcelona. La sede principal fue la Casa de la Solidaridad en el corazón del barrio del Raval. Miguel Gómez, uno de los organizadores, comenta que festivales de cine anarquista se realizan en países como Estados Unidos, Canadá o Inglaterra. No había en Barcelona y es una importante oportunidad para el encuentro de diferentes producciones de cine y expresiones sociales de tendencia anarquista. Hemos montado muchas veces ciclos de cine, pero nunca, hemos visto estas iniciativas de intentar aunar todo tipo de, cine y anarquista con toda la complejidad y la pluralidad que tiene esos conceptos y está claro que, que bueno que no sé visto la experiencia del año pasado pues sí que de vez en cuando también necesitamos espacios de encuentro entre las diferentes tendencias y personalidades que se reivindican como anarquistas. ¿no? El Festival de Cine Anarquista incluye largometraje, cortometraje, documental e incluso animación con diversas temáticas sobre grupos, bandas, organizaciones y colectivos con alguna forma de anarquismo. Miguel Gómez valora así esta segunda edición del festival. Bueno, yo veo que ha habido, este año ha habido que hacer muchísima menos propaganda que el año pasado y hemos tenido, o sea, una media de más, de 100 personas ayer durante horas. O sea, entraban y salían gente y entonces, pues yo creo que ha crecido bastante y sí, que ha habido mucho interés. ¿eh? Con información del TRET informativo. Eduardo Galeano presenta el segundo libro a Los hijos de los días. Dimecres el Paranimf de la UB es va omplir amb la presentació del llibre d'Eduardo Galeano. El rector de la universitat va comentar que l'última vegada que s'havia omplert tant havia estat amb Johan Cruyff i que tot apuntava que el futbol omplia més que la cultura. Es va demostrar que no. L'autor va llegir durant hora i mitja fragments del seu nou llibre, en el que Galeano anomena una versió reduïda, ja que explica orgullós que l'ha reescrit 11 vegades i l'ha depurat al màxim, per evitar paraules que no siguin pitjor que el silenci, com per exemple el text de només 5 línies sobre el magnat Rockefeller. Normalmente se dice corregida y ampliada. Esta es una edición corregida y disminuida. Hasta llegar a textos como este, de cinco líneas, nada más, de mayo 23, que se llama La fabricación del poder. En 1937 murió John D. Rockefeller, dueño del mundo, rey del petróleo, fundador del Standard Oil Company había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial. Al Informativo. Presentamos la segunda parte de una conversación con activistas sociales en apoyo al pueblo palestino en el marco del Día de la Nakba, que se conmemora cada 15 de mayo para exigir justicia y el reconocimiento de los derechos de Palestina. En esta segunda parte presentamos los comentarios de Gantus Basim, joven palestino, estudiante y activista, quien relata la situación de hostigamiento y represión que vive la sociedad palestina por parte del ejército y el Estado de Israel, pero también explica la resistencia social del pueblo palestino, como las huelgas de hambre de los presos políticos en cárceles de Israel. life Palestinians, La vida diaria de un palestino es muy diferente según el punto geográfico donde se encuentra. Es muy diferente vivir en Cisjordania que vivir en Gaza o ser un palestino dentro de Israel o un refugiado en los campos. Así cada palestino crea su propia realidad aun viviendo en la misma región o en la misma ciudad, incluso en la misma familia. Uh, Por ejemplo, entre los palestinos que viven en los territorios ocupados ocupados por Israel en el 48, 40 pueblos no son reconocidos oficialmente por el Estado de Israel, aun existiendo antes que el propio Estado israelí. No ser reconocidos implica no tener acceso a servicios básicos como son el agua, las escuelas o las infraestructuras. También sufren los palestinos en Gaza, principalmente por el sitio, pero también por la escasez de productos básicos, de materiales de construcción. Las masacres en Gaza del 2008 no se han superado, y eso afecta a muchos aspectos de la vida como la ausencia de sitios donde dar clase para los estudiantes en Cisjordania el sufrimiento varía según las personas hay gente que sufre mucho puesto que sus tierras están al otro lado del muro y no pueden acceder a ellas fácilmente o incluso no pueden llegar a ellas nunca con lo que pierden su principal forma de vida por otro lado, la gente que tiene que atravesar los puntos de control a diario también experimentan el sufrimiento. Nunca saben si los pasos estarán abiertos o cerrados. Solo con una orden se pueden clausurar, con lo que mucha gente pierde la oportunidad de ir al trabajo ese día o simplemente les toca esperar durante horas atrapados en las colas. A esto se le añade el estado militar, en el que pueden ser retenidos por los soldados para controlar su identidad en controles aleatorios y ser detenidos en ese proceso. Um, Uh, Todo esto crea una atmósfera rara y poco segura que hace que los palestinos vivan diferentes problemas dependiendo de dónde vivan. Diversos organismos de derechos humanos, sociales y políticos a nivel internacional han denunciado los abusos del Estado de Israel contra el pueblo palestino, por ejemplo, invasión de la tierra, asesinatos selectivos, destrucción de casas, entre otros, los cuales constituyen graves violaciones a los derechos de los ciudadanos palestinos. Yo creo que cada uno desde su posición debe rechazar y resistir la ocupación. Los palestinos deben de estar unidos frente al Estado asesino de Israel. Así hay comités por todas partes, coordinándose constantemente de la misma manera que se ha convertido en un conflicto internacional. Europa y los Estados Unidos han colaborado permanentemente con Israel, suministrándole armas, con e ayudas. Ellos han normalizado Israel como uh, casi una parte más de la Unión Europea. E Javier Solana dijo que Israel era parte de la Unión, no oficialmente, pero trabajaba en todos los proyectos de Europa, como son los proyectos uh, militares, de armamento o de desarrollo. Aislar a Israel debe ser el primer paso, así como la resistencia a Israel por uh, parte de los palestinos y otros árabes que lo sufren. Pero para esto no hay una fórmula. Lately, there is more than 5,000 uh, Palestinian prisoners, political prisoners. They are suffering a lot of restrictions. Actualmente hay más de 5.000 presos políticos palestinos. Sufren muchas restricciones en las cárceles, como prohibirles las visitas familiares o prohibirles continuar con su educación. Or, uh, they, they need to buy their stuff from a canteen. Uh, uh, uh, Además, si quieren algún producto en concreto, tienen que comprarlo en la cantina de la cárcel, donde los precios son considerablemente más caros que si se compraran en Cisjordania. La primera ola de huelgas de hambre fue unos meses atrás. Las autoridades de las cárceles accedieron a conceder algunas demandas, pero no cumplieron su palabra. Posteriormente, el 17 de abril, más de 2.000 prisioneros palestinos emprendieron sendas huelgas de hambre hasta hoy. Las demandas eran las mismas, detener el aislamiento, conseguir productos del exterior de la cárcel, poder visitar a sus familias, poder continuar con su educación. Y esa es la manera en que los presos tratan de resistir dentro de las cárceles. Esperamos que la gente y los gobiernos de todo el mundo den apoyo a las huelgas de hambre y traten de detenerlas presionando para que sean concedidas las demandas de los presos. El pasado 14 de mayo, después de casi un mes de ayuno, aproximadamente 2.000 presos políticos palestinos pusieron fin a la huelga de hambre masiva. Luego de llegar a un acuerdo con el Servicio Israelí de Prisiones, se espera que las autoridades de la prisión cumplan realmente con la promesa de mejorar las condiciones de los presos políticos palestinos.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 Estret de Gràcia. Opinió. Hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. És hora de fer els deures i complir els compromisos per tal de tranquil·litzar els mercats. I un bé negre en potes rosses. Si els mercats estan nerviosos, que es prenguin una tila, o encara millor, una caixa de matarrades. S'ha acabat l'obediència, s'ha acabat la resignació. Ha arribat l'hora d'enderrocar per la força el totalitarisme financer. Ja poden omplir els noticiaris amb el deute sobirà, l'austeritat pressupostària, la prima de riesgo i el primo d'en Rajoy que la veritat és una i està a la boca del poble. Vivim sota la tirania de banquers i milionaris que són lladres i el que volen robar-nos és la vida. Mistos i gasolina contra el Fons Monetari Internacional, Fitch Rating i Goldman Sachs. Mistos i gasolina contra el quart Reich neoliberal de la Unió Europea i la seva hitleressa que ja no rasa països amb bombes, sinó amb xifres. Però si ens treuen la casa, anirem a la seva mansió i la cremarem. Si no ens deixen somiar, no els deixarem dormir. Es creuen per sobre de nosaltres i ho estaran, perquè volaran més alt que Carrero Blanco. Les torres Mordor de la Caixa tindran el destí de les torres bessones. Desnonaments, retallades, suïcidis, atur, misèria i desesperació són les bales que omplen el nostre carregador. Menys batucades i més barricades. És temps de desenterrar la destral de guerra i començar a passar llista. Emilio Botín Rodrigo Rato Hidra Fainé. Me da pena tu tiro la nuca, banquero. Me da pena quien embarcáis la casa. Me da pena tu tiro la nuca, millonario. Me da pena quien busca los containers. Al tret informatiu. la El Espíritu Santo descienda sobre vosotros i els acompanyi siempre. Som Gargambó, som de la Vall d'Alba, qüestió de la Plana i no res, i fa 20 anys que toquem i fem punt hardcore i així estem fent ruïda llevant, així per les terres de, de la Plana. Són cinc components, Gemari, Gilito, el jove, Pimpi i Isabel. I... I els col·legues, els que venen a posar consells d'això. Tots som de poble, menys Pimpi, renegue de la gent de poble, que és la guitarra, que saber de nosaltres perquè no sabem, perquè caminem pel mig del carrer, quan anem per, per Castelló, claro. Bueno, m'està tocant la veritat que, que per tu i per tots. Cotillens és un grup que normalment no viu de so. Eh, mengen per quatre cerveses i... Per quatre, quatre sopars. Quatre sopars i quatre bocadillos xungos. I el rotllo donar canya contra la gent que m'ho està oferent i m'ho està fotent. I, I tocar, pues han tocat el Pérez de Barcelona, València i estic llegant. Eh, Madrid vam estar la setmana passada, però allí... Poca Per, poca perra i molta miseria. <laughs> no ho vas fer. Todo es una Nosotros normalmente solemos estar hasta de todo. También caña a lo que nos jode y a lo que... Hombre, pero lo que, más, lo que nos inquieta diariamente... És que para los fines no tenim, paraules tècniques son de poble i la veritat que nos va el rollo de llaurá. Però ya que di que sí, tenim al senyor Don Paco, vicepresident de la Diputació Castelló, que ens ha ajudat prou a, en el grup, que si no arribés per ell, pues, no hagués conversat els problemes. Que nosaltres antes, va, amb la sua de eh, València, amb la sua de Castelló, tot allò. Va vindre Paco, mos va imposar la dreta i va dir, això no és el nostre, nosaltres ho tenim que acabar-lo, tenim que acabar en aquesta pressió que hi hagi el poble i estem farts de que mos inauguren places i que mos facin provessons i mos volen caperutxes ara en estos anys, o que mos inauguren una ermita als anys 2000, que dius, això, això, això que ve. L'aeroport va de ser Castelló, fan anar a treballar i el veig a Bodi Fabra, que ho han inaugurar pel... Perquè la gent passeja. Perquè la gent passeja i perquè estan eh, per eleccions, ja vam. Claro, i fa falta un aeroport, així el Castelló sempre fa molta falta. Tu, claro, nosaltres ara mos quedem de New York, per anar cap ahir, mos fa falta un aeroport. està molt bé, però a nosaltres ens toca pagar molt a nosaltres i de tot el que pugues estar fent potser tonteries per allà. I anar muntant-ho, que grupos que vulguen viure de cobrar perquè una orquestra toqui les seves cançons que, que se joden, donen prou, prou d'asco i no som fans de l'oquillo nosaltres som gent d'eixa, de la que ens llegit agitar mostard, anar, anar a les orquestes i som de la gent que no ens agraden els deportistes que s'alcen els diumenges de matí a córrer en bicicleta i no paren al bar a morrar. Però el 15 m què? Que es estem a els ous d'això de que estan assentant de gent terra les manetes altes i es diuen que es peguen i la veritat que tindrien que alçar-se i fer-los de palo, és que s'estan pegant. Bueno, igual el PP com el PSOE, això és... Este és militant del PP, eh? <laughs> això, és, això és prou miserable i la veritat, que vols que te digui? Un jove que no tingui on treballar i tingui que estudiar per a no fer res, i el que ja que fer és agarrar les competes i no entendre el palo. Tenemos un Facebook que ara vivim d'això. carga, en Gargamboig i en me gusta, estaríem agraïts. Te regalaron un viaje a Benidorm. <laughs> sí, bueno. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos. Quieren el gobierno y nosotros no. 16 del Dret Informatiu. Donem les gràcies per la reemissió de Ràdio Bronca, Ràdio Pica, Ràdio Bala i Ràdio Pinsània, a la tele.cat, Niavero i els arranjaments sonors de Círculo Sonoro. Fins la propera, us esperem.